hablaremos para ello con Fermín Irigoyen, que nos desgranará todas las actividades eh, que están presentes en esta agenda municipal eh, que se estará buzoneando ya durante estos días. Así que veremos todas las actividades culturales que están previstas eh, para, para las próximas semanas, para los próximos días, pero no nos olvidamos del resto de la actualidad Berrio-Zartarria que estará presente en nuestros dos boletines informativos. Por una parte, el eh, Berrión Albisteac en euskera y por otra, el Berrión Noticias en castellano. Ya en la recta final de nuestro programa tendremos la sección Sarean, eh, como siempre, en la que nuestro compañero Jaime analizará lo que que va encontrando por internet, todas las cuestiones eh, interesantes que va viendo en las redes sociales, eh, en YouTube, en eh, diferentes páginas web o donde sea. Después nos lo contará. Mm. Pues bien, y ya si da tiempo, al final eh, tendremos una nueva receta de la mano de nuestra cocinera particular, Raquel Martiartu. Así que este es el menú previsto para hoy. Esto es lo que tenemos preparado en el magazine Caixo Berriozar para hoy lunes 4 eh, de marzo de 2013. martxoak lau gaurko honetan astelena da eta hau berrion albistegian duzue. Iragan eh, asteburu honetako itzorduei errepasoa eginez hasiko dugu gaurko albistegia. Ostiralean berdintasun aldarrikapenak musikarekin uztartu zituen emarrok izeneko ekimenak. Emakumeon askatasuna eta aukera berdintasuna aldarrikatzeko emarrok iragana oraina eta geroa izeneko erakusketa ikusgai paratu zuten musika eskolan eta zabalik egonen da martxoaren ama bostera bitartean, baina horrekin batera dokumental baten proiekzioarekin eta hainbat artisten emanaldiekin gozatu izan zuten bertaratuek, besteak beste rekoberi taldea, gaur ez taldeko julegoni eta idoia arraiza, deperturbant taldeko edurne errea, ainara bilanuebarekin batera, eta afu taldeko oiana Fernandez, Mikel Laskoz eta irati lautre izan ziren. Entzun dezagun edurne errea eta ainara bilanuebarekin Kantuaren emanaldiaren zatitxo bat. Hortxe beraz, Marrok jaialdiak, Marrok ekimenak eman zuena, baina asteburu honetan ere berriozarko korrika batzordeak mi luze saioa egin eh, zuen. Lehiaketa honen bigarren edizioa izan zen herriko korrika batzordeak antolatu zuena, eta labarga elkartean egin zuten larun batean, ona hemen e, saio horretako pasarte txiki bat. Nik esango dizkizuet lau, zazpi pertsona edo pertsona edo, bai? Eta zuek asmatu beharko duzuea ige horiak, ige gorriak alabeltzaranak diren. Naturala? Ahi bidez, zu zara? Eh? Ni, oso naturala. Baina, a ber, lehena, zintxan? Beltzarana. Bigarrena, David Beckham. Ige horiak. Marilyn Monroe. Ileoria. Martínez de Irujo. Beltzarana. Teo. Ilegorria. Pipi Galtzaluze. Ilegorria. Eta Van Gogh. Van Gogh. Beltzaranak direla sanduzue Sintxan eta Martínez de Irujo. Eta biak dira Beltzaranak. Ilegorriak direla Teo Pipi eta Van Gogh. Eta hiruak ere ilegorriak dira. Bekan, ioria dela esan duzu eta zuzena da. Eta Marin Lin Monroe baita ere. Beraz, txandanetako garaileak, zaki pampita Humore ona nagusi beraz e, miluze saioaren eh, gure herriko bersioan eh, eta azken egunotako ekimenak ikusita datozen egunetako ei begira jarriko gara orain bi har bertan fracking delakoari buruzko saioa eginen da kulturgunean berrio zarko gazte asambladak fracking ez Nafarroa plataformarekin elkarlanean informazio saio berezi bat prestatu du biharko arratsaleko 7 erdietatik aurrera la sombra del fracking izeneko dokumentala proiektatuko dute eta horren ostean solasaldia eginen dute energia ateratzeko sistema kutsakor honen inguruan esan bezala zazpiterdietatik aurrera kulturgunean. gunean. Eta aurrera darrai berriozarko musika eskolaren programazio bereziak gaur eta bihar gitarra audizioak eginen dituzte. Musika eskolako ikasleen emanaldiekin aurrera eginen du berriozarko musika eskolak gaur arratsaleko zazpietan eta bihar sei terdietatik aurrera. Martxoaren hogeita batera bitartean luzatuko dira entzunaldi hauek. Kontzertuetara sartzeko gonbidapena eskatu beharko da eta hoiek egun berean jaso ditzakezue eskolako idazkaritza bulegoan emanaldia hasi baino Ordu bete lehenagotik Eta itzordu gehiago urrengo larun batean Euskarazko ilustrazio lantegia eginen da kulturgunean etxe paresariaren antolakuntzak sustatutako lantegia da 6 zazpi eta zortzi urteko aurrei zuzendua. Lantegia martxoaren bederatzean eginen da larun batarekin goizeko amaiketatik eguerdiko ordu batak arte kulturgunean 6 zazpi eta zortzi urteko aur e, euskaldunei zuzendua dago lehen esan dugun bezala. Izen ematean 0 amabira deituta egin dezakezue, gaurtik aste azkenera bi tartean, goizeko sortzietatik arriatxaleko zazpiak arte, eta lekuak mugatuak dira, beraz e, izena ematearen ordenean banatuko dira plaza horiek hori bai, berriozarren erroldatuek lehentasuna izanen dute banaketan. Onartutako pertsonek SMS mezu bat jasoko dute martxoaren seitik aurrera. Eta azkeno ohar bat, maiatzaren emezortzian herrira mugimenduak elkartasun azoka eginen du eta horretarako material bilketa abiatu dute egunotan. Ostegunero zazpietatik sortzietara, arretxaleko zazpietatik sortzietara argitu behar dugu, orotariko materialea jasoko dute zuloalai elkartean, besteak beste liburuak, arropa, oinetakoak, sukalde tresnak, poltsak eta abar luze bat. Eta oraintxe, dida batean eh, Berriozar Futbol Elkartearen emaitzak aipatuko dizkizuegu gizonezkoen futbolari dagokionez, lehen regional mailako taldeak Doneste izan zuen aurkari eta iruta hutsen galdu egin zuten Berriozartarrek. Gazteek eh, berriz Joar Kamira izan zuten aurrez aurre eta huts eta bost irabazi egin zuten kadeteak A taldea Ardoiren kontra aritu zen bat eta zazpi gailendu ziren Berriozartarrak e eta emaitza bikaina ere kadeteak B taldeak lortu zuena berrio Berriozarren jokatutako partidan e, bost eta bat e, e, gailendu ba izitzaien e, lezka iruri aurrak A taldea betiko skor izan zuen aurrez aurre lekun berrin hauek bost eta bi galdu egin zuten eta galdu ere aurrak B taldea San Fermin ikastolaren e, kontra bost eta utx. Emakumezkoen futbolari dagokionez, erregional mailako emakumezkoen taldeak Peña Sport izan zuen aurkari eta bi eta bat irabazi zuten Berrio Zarkoek zorionak emakumezkoen 8 futbolari dagokionez berriz beti gazte izan zuten aurkari eta utxe eta bi irabazi zuten hauek ere. Zortziko futbolarekin eh, jarraituko dugu, baina oraingoan gizonezkoen zortziko futbolarekin A taldeak Donetsk B izan zuen aurrez aurre, bost eta bi irabazi egin zuten. B taldeak ere irabazi egin zuen Sanzerdinen aurka bost eta bat eta Z taldeak Mendi Jorriren kontra jokatu zuen eta irabazi ere bost eta zazpi bukatzeko D taldeak galdu egin zuen Amigoren kontra Berriozarren bi eta 11. Bukatzeko futbito norgeiagokak eh, aipatuko ditugu Berriozarak ba, eh, berdindu egin zuen berdinketa lortu zuen ardoiren eh, kontra B taldeak Eguesi barrien aurka jokatu zuen eta irabazi egin zuen eta irabazi ere berriozarzek azpiela kontra berriozardek egoalderen kontra jokatzeko zen baina bertan bera gelditu zen partida E taldea sanzerdinen kontra jokatu zuen eta galdu egin zuen F taldeak berriz e, irabazi egin zuen ardoiren aurka G taldeak atxeden aldia zuen asteburu honetan eta H taldeak uarteren e, kontra irabazi egin zuen I taldeak e, ketal lortu zuen ardoiren e, kontra eta mutilbera taldearen aurka jokatu zuen e, jota taldeak eta galdu egin zuen K taldeak sanzernin izan zuen aurkari eta irabazi egin zuen eta bukatzeko L taldeak, nesken taldeak amaiurren kontra jokatu zuen eta irabazi egin zuen. Eta egunero bezala, egunkarien eh, irakurketari ekinen diogu orain, gaur berria egunkaririk eh, ez dugu eta diario de notiziasekin hasiko dugu gaurko errepasoa. Nafarroako bosteun enpresek esportazioaren bidea hartu dute 2000 eta bederatzetik ona, barne merkatuaren erorketa dela medion. Badira beste buru batzuk ere, amar lurrikara berri izan dira erreniegan eta irurogeita mairu diraia da ingurumarietan erregistratu direnak azken emezortzi egunetan. Beste lako kontuak hogeita bost mila pertsona mauka honen bila. Titular honek erreferentzia egiten dio baluarten asteburu honetan egintzen estokaren feriari. Eta bukatzeko ondokoa Alemania da Nafarroako Unibertsitate Publikoko Industria Ingeniarien helbururik gogokoena. Gara egunkaria hartuta ondokoa irakur dezakegu lerrioburu nagusien artean Ines del Rio preso politikoa Europan defendituko duen talde juridikoa aurkeztuko du herrirak eta eh, beste lerrioburu handien artean hause armakuztea presoak ieslariak edo torturak maiganean izanen dira foro sozialean. Foro soziala lokarrik eta bakebideak sustatutako ekimena da. Bukatzeko kirolak irujo zabaleta eta arretxe begino jardunaldiko irabazleak. Eta bukatzeko diario de Navarra hartuko dugu eskuartean. Miguel Sanzek kan hauziaren inguruan informazioa emateko eskaria aztertuko du parlamentuak. Ekonomia kontuetan eh, lerroburu deigarri bat azkoien taldeak bat kakots bat milioi euroko irabaziekin amaitu zuen 2000 eta amabian deigarria da duela ez asko e, azkoien taldean hainbat eh, kaleratze izan zirelako. Beste titular batzuk ere nabarmendu ditzakegu zenbait adituren arabera krisiak baditu abantailak seme alabak az esteko orduan horixe dio behintzat diario de Navarriak eta bukatzen bukatzeko hause eguzkitzu hasiko da astea, baina zeruak estali eginen dira arriatsalde honetan. Eta gure kiosko digitala istearekin batera eguraldiaz mintzatuko gara segituan. EPL esnatu da eguna, oraintxe bertan amar graduren eh, bueltan e, gaude berriozarren, eta badirudi temperaturak eutxiko eh, diola egunean zehar, ba, merkurioak bederatzi eta amar graduren artean, Eh, ba, markatuko baitu datozen orduetan ere hori bai datozen egunetarako badirudi ba, okertze aldera eginen duela eguraldiak eh, hori bai zeruak eh, naiz eta Oscar biegon goizaren lehen orduetan edo goizeko lehen orduetan badirudi arratsaldean ba estalita egonen direla. Eta hausia izan da dena, gaurko albistegiari dagokion ez informazio gehiago datozen orduetan berriozar irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar irratia, en el 100.8 de FM. Berriozar en un punto No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido.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 Kaixo, Jaime, Kaixo, Ion, zer Ba, ongi, ongi esan beharko, gainera gaur egun guzkitzu atera da, epel xamarra, eta, bueno, badirudi horrek ere, ba, umorea hobetzen laguntzen duela, baina konta iguzu, nor daukagu gaur hemen gonbidatu? Bueno, ba, hilabetero bezala, ba, Fermin Irigoyen, kultur koordinatzailea dugu, gure estudioetan, honetan, martxoko agendari, kasu honetan, errepasoa eman diezaiogun. Mm -hmm. Beraz, eh, aurkeztu egingo dugu, aurkezpena ez, bai, eh, ez badu behar, baino, eh, Fermin? <laughs> Eh, Egunon, Fermin. Egunon, bai. Beno, ba, martxoko agenda benetan, benetan beteta dator, ez? E, bueno, normalean nahiko, nahiko o gauza asko egoten dira, baina kasu honetan, martxoko, martxoak sortziko renkarira, e, ba, dira gauza haunitza hasiko gara, emakumen egunaren enguruan antolaturiko zenbait e, ekimenei errepasoa eman, ez? Batzu ja, dagoeneko gina daude, emarrokeko iragan orain, e, eta geroa ekimena ikuste, ikusteko aukera izan genuen ostiralean eh, auditorioan, baina eta gainera nahiko arrakastatxo izan zen e, ekitaldi ere, azpimarratu beharra dago berria dela e, beste urtetan ikusi horrelakorik ez, ez dugu ikusterik izan Mm, orengo honetan bai, baina bueno, badira gauza gehiago. Bai, bueno, e, hau e, eh, aipatzearen, bueno, e, eh, austilalean hasiera eman zitzaion, baina e, erakusketa denez gero batetik e, amabostera e, musika eskolan ikusgai dago eta gombitea jendeak pues, pasa dadila nahi izan ezkero. Hmm. Bada musika arloan eta musika eskolatik ere egindako proposamena eta nolabait pues, emakumeen parte hartzea rock munduan gure Euskal Herri honetan. Hmm. Bai, e, gero honek e, e, zera programazioak segida izango du, e, aste azkenean bertan e, zine foruma izango da, e, nolabait e, saio berezia e, pues, e, sortziaren inguruan, eta grautxo filmesek e, pues, bueno, pues, e, antolatuta. Kairo 6 eh, eh, zazpi sortzi izeneko filmea pos, ikusgai eta solasgai izango dugu eh, egun horretan. Mhm. Gero, bueno, pues, oi bezala, ostiralean, e, martxoaren sortzian bertan, pues, manifestazioa burutuko da iruñean eta gombitea egiten da bertara joateko, zeren emakumeen gaia, pues, e, ere izaten du hor pues, desberdintasuna eta ze errebendikatu. Eta egun indartsua igandean dugu hemen berriozarren. Bai, alase da, hor izango da pues, eh, jai eta aldarrikapen eguna deitu dena. Azken urte hauetan, eguzki plazan eh, antolatzen da, aurten ere berdintxu izango da bertan, eta pues, nahiko jai giroan, eta baita, bueno, pues, rebindikazioarekin ustartuz, baina parte hartze zabala izaten duena eta bai, pos, bereziki horretarako deia e, egin nahiko genuke. Bertan parte hartuko dute eh, herriko talde ezberdinak hasita ulargi txikien dantza taldearekin, mm. Gero, pues, eh, emakumeek egiten dituzten kirol ezberdinetan, pos horren erakustaldi, eta bueno, pues, eh, amaiketakoa, baita ere pues, eh, jaki ezberdinekin eta kultur jatorri ezberdinetako taldeek prestaturik, pues, eskulan eh, elkarteak taloak egingo dituela, eta eh, marrokoko emakumeek baita ere beste eh, bere janariak ere pues, bertan izango dituzte, eta alakorik. Orduan, pues bueno, jai giroan murgiltzeko parada izango dugu igandean. Hmm, hori igandean ikusten ari naiz e, eh, urrengo aste artean igande horretatik abiatuta urrengo aste artean pixka bat hemen agendan beherago ikusten dezakegu eta emakumen eh, nazioarteko egunetik pixka bat aldenduta e, Ernesto Prat eh, idazle berrio zartarriaren liburuan aurkezpena iragartzen duzuela. E, bai, e, azkenean e, naiz eta agendan aparte torri den baitare korrikaren inguruan e, sartu nahi izan e, dugu, ez dut nik horrela esango Euskara e, mundutik e, baita torre proposamena hain zuzen ere e, zorroka alkartea da honen antolatzaile mhm. pues, Ernesto Prat e, zera, pues, berrezart Baratarrak eh, egindako liburua, pues hemen berrezarren bertan aurkeztu nahi da, eta naiz eta ja bere bidea egin duen, pues horren berri izatea, eta aurkezlearekin pues parada izatea horretaz eh, mintzatzeko. Mm-hmm. Eta kulturarekin jarraituz, badugu berriro, ere, aurtengo abez batza ziklo, zikloa, hor e, martxoaren bederatzetik aurrera, ez da? E, bai, e, azken urte hauetan egiten dugun legez, ba, ze, iru saio izango dira, larun batero beti ere, eta lerengoa, pues, e, urrengo larun batean izango da, e, zigandako ikastolako helduen abezbatza, ba, omen da mhm. txikien eta helduena, eta horrek emango dio hasiera zikloari, e, saio guziak e, entzunaretoan eta arratsaldeko zazpietan izango direlarik, E, bigarren larun batean, amaseian, e, lodosako taldea, etorriko zaigu, lodosa kapela izena duena, eta hemengo abezbatzak, e, elkarrekin abezbatzak, e, zera, pos, e, buka eramango dio saioari edo zikloari, eta hogeita iruan egingo duen kontzertuarekin. Eta musikaile, musikarekin jarraituz, e, jabete honetan musikarekin lotutako ekimen haunitz ditugu eta, e, hor, e, eskolan bertan, badugu eh, eskaintza ugari, zabala eta interesgarria, ez da? Bai, hau ere, hasi hasia da, mm -hmm. hasi baitzen. E, eh, iru hilabete guzietan, kontzertuak ebaten dituzte bertako ikasleek, formatu ezberdinetan. Bigarren, e, zera, iru hilabete hauetan, audizioak ditugu, eta, bueno, pues hasi dira eta ja eman dira batzuk, baina segide izango dute e, eh, urrengo bi asteetan. Ia egunero badugu kontzerturen bat, e, aurten gainera entzunaretoa probestuz, pues, e, moduan eta pues, bueno, e, esfortzu gehiago egin eh, dutela esan behar da eta merezi izango duten kontzertuak direla. Hmm. kontzertuen tarte hori utzi gabe, badugu beste itzordu bat ikusten ari nahi zemen agendan, hor e, bean, e, larun bat honetan, urrengo larun batean e, afu taldeak kontzertua eskainiko du. E, bai, e, proposamen berria gure herri honetan, gainera pos, talde bat, non eta azken aldi honetan pos, e, eh, famatzen ari den eta kontzertu asko pilatzen ari den. Mm. Baina horretaz agian informazio pikin bat gehiago izan dezake hemen dugun <laughs> laguna, jaime. Edo berak. <laughs> bueno, e, gai horretaz apartenik beste kontu bat aipatu nahi nuen, izan ere lehenxiago esan duzu Roberto Praten liburuaren aurkezpena dela tabak horrikaren programazioaren baitan egindako aurkezpena dela, e, baina, bueno, askoz gauza gehiago ere baditugu, aste honetan bertan batzuk e, pasatakoak, batzuk hasiak, beste batzuk oraindik etortzeke, baina badira gauza asko, e, korrika hilaren bostean pasako da hemendik berriozartik, eta, bueno, e, ongi etorria emateko gauza asko antolatu dira. Bai, korrika kulturalaren eh, barruan, pues, eh, ja, eh, joan den larun batean, arrapazank eta miluze bi saio hauek nolabait konkurso formatoan egin ziren, nahiko arrakastatxu biak parte hartzearen aldetik, eta baitare esan behar da, pues, e, erakusketa bat izango dela ikusgai e, pues, gaur hasita kulturgunean. Naiz eta asteburu honetan e, igerilekuan e, argazki erakusketa hau ikusgai egon den. Mm E, gero honetaz eh, aparte, esan behar da ostegunean, e, eh, pos, martxoaren zazpian, sortzitardietan pisukideak izeneko antzeslana ikusgai izango dugula mendialdea askolan, mhm. eta gainera, pos, bueno, e, zera, azpimarratu nahi dut, e, nolabait, e, errealde maiako ikuskizuna dela, esan eta hau ez da errepikatuko e, leku guzetatik, baizik eta berriozarren izango den, baina ez e, soilik berriozar ko jendeari begira, baizik eta bai, mhm. handiago izan nahi duen e, eh, antzeslana dela. E, zuk esan bezala, bueno, e, eh, ama bostean e, ostiralarekin korrika berrezartik pasako baden ere, hemen uste dut ere akatsa dagoela, zeren gu agendan iragarri dugu seietan izango dela, baina hau pasa ziguten lehenengo eh, informazio izan zen eta gero aldaketak izan omen dira eta eguerdi partean etorriko omen zaigu. Eguerdi partean? Ala ematen du. E, bestelako aldaketarik ez baldin badago, azken berriak badira, pues hori, ordu bat tardia aldera edo izan mm daitekela berrezartik. Tira, ba, bueno, e, ordu aldaketa gehiago izan ez gero, hemen e, berri irriatean aipatuko ditugu eta, eta bueno, ba, unean unekoak ere esanen ditugu, baina e, uste dut gauza gehiago daudela aipatzeko korrikaren inguruan. Bai, eta hoi bezala ere, e, korrika izan baino lehenago, aste horretan bertan, e, aste azkenarekin eskolatik antolatuta korrika txikia izango dugu, hor e, aurrek bereziki parte hartzeko aukera izango dutelarik, mm -hmm. hoien dako espreski antolatutako korrika txikia eta guziari pues, baite, eh, bukaera emateko, gutxienez eh, herri mailan e, ostira logeita bian, mm izango dela minutu bateko eleak izeneko e, emanaldia, e, hemengo lagun askok idatzetako e, poema, e, testu txikiak, pues, e, irakurtzeko aukera izango da, publikazio bat egiten da horrekin, eta zuzeneko emanaldi batean aurkestera ematen du. Mm -hmm. bueno, idatzitakoak edo aukeratutakoak, eh? denetarik eh, egin e, daiteke ez? Bai, bai bakotzak <laughs> nahi duen e, bezala. E, Uztut, badire dela, hainbat kontu gehiago, hemen gure hilabete honetako agendan, ikusten ari naiz, ba, aur jarduerak adibidez, e, ba, izan badirela ere, e, asko, gainera, <laughs> zeren e, esan behar dugu hilabete honetan denetarik eta asko dugula, ezta? Nik esango nuke hilabetero ari dela izaten nahiko programazio paroa eta pues, berriro e, e, azpimarratu nahiko nukela herri honek askorako ematen duela. Mhm. Ez udalak baizik eta e, herria bere osotasunean. Eta horren lekuko pues, agendan erakus, agertzen diren jarduerak. Eh, esan behar dut ere, guziak ez daudela hemen hartuak. Aste honetan bertan itzaldi bat dagoela frakin inguruko eh, inguruari buruz, eta ez da kabidarik izan agendan, eta lare, pues, izan bada. Mm -hmm. Eta zuk aipatutako aur jardueren eh, inguruan, pues, hemen baitugu batzuk, e, guziak zera, pues, Euskara zerbitzuak antolaturik, pues, lehenengoa bada, e, oi bezala ipuinen e, lehiaketa, pues, e, badagoela ja e, EPEA zabaldurik e, pues, e, ipuinak aurkeztu martxoaren hogeita marra arte. Mhm. Beste kaldetik baita ere Euskarazko udalekuetan izena emateko e, aukera dagoela, e, bigarren eta hirugarren e, mailakoi eskeniak eta pues, e, martxoak emesortzi, emeretzi, hogei e, eta goian pues, e, badute EPEA zabaldurik mm horretarako. Eta pues, larun bat honetan bertan ere, esatea Euskarazko ilustrazio lantegia e, izango dela kulturgunean leire salaberriarekin. Hmm. Eta batzuk aipatu ditugu, baina baitugu erakusketa gehiago. jabete e, honetan, eskerrak e, aste bat gutxiago dugula, aste santua dela eta, e, <laughs> iru, aste bete-beteta eta, eta bueno, ba, E, ekimenaz e, beterik, e, beterik, ez mm, da? Baitugu, harira, e, erakusketak. E, emarrokekena aipatu zuleen, baina badira gehiago, ez da? Eh, bai, e, zuk esan duzula, pues, iru aste nola baita eh, probesteko eta lau erakusketa. Mm bi aipatu ditugu, enbarrok eta korrikaren ingurukoak, bata musika eskolan, bestea kulturgunean, baina kulturgunean bertan izango da jai osasungarriak izeneko argazki lehiaketaren erakusketa, hau kulturguneko lehenengo solairuan, goian, Eta eh, azkena, martxoaren sortziaren inguru, eh, inguruan, edo horrekin zer ikusilik duena, Javier Anduezak egindako berrezarko ibilbideak eta hau udaletxeko sarreran ikusgai. Hmm. Bai, Javier Anduezarena ere aurrekoan eh, ikusteko aukera parada izan zuten jubilatuek, baina, bueno, herri osoak ikus dezan, leku ezberdinetan eskainiko da e, beste inbeste erakusketa bezala. Fermin Irigoyen, eskerrik asko gurean izateagatik berriz ere, urrengo ilabetean e, elkar ikusiko dugu, gehiagorekin, gainera, bueno, apirila, ikusiko dugu, apireiak zer ematen duen, maiatza torriko da, ba, seguro potente-potente, eta, bueno, aurrera guaz, e, ikastu urte honetan. Eskerrik asko, Fermin e, soilik e, aurreratzea. Apirila, martxoa oparo baldin bada, apirila gehiago. Tira, ba, <laughs> horrekin gedituko gara, eskerrik asko, Fermin. Zuei. Zuei. toda la música de baile tiene hueco en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Los viernes de 9 a 11 de la noche te pinchamos toda la música que has bailado, toda la música que estás bailando y toda la música que vas a bailar. Además podrás disfrutar de las sesiones más calientes de las sesiones que te van a hacer bailar y disfrutar. Recuerda, los viernes de 9 a 11 de la noche en el 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia, Berriozar In Session con Álvaro DJ. soleil Lunes 4 de marzo de 2013 comenzamos nuestro boletín informativo. Esto es Berrión Noticias y empezamos este repaso a la actualidad berrio Zartagra mirando a las actividades de este pasado fin de semana y en concreto a un espectáculo que aunó música, cine y reivindicación. Así es, el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar organizó el pasado viernes la actividad Rock en la Escuela de Música y en el Auditorio. Así se inauguró una exposición en la escuela bajo el título Emarrock Iragana tag y que muestra, eh, muestra las relaciones entre las mujeres y la música y que permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo. También se proyectó un documental y hubo actuaciones en directo a cargo del grupo Recovery, Yule Goñi e Idoya Arraiza, de Gaur Ez, Ainara Villanueva y Edurne R.A., de eh, Perturbant eh, y por último Ollana Fernández, Miquel Lazcoz e Irati Lautre del grupo AFU. Escuchamos un fragmento de la actuación de Edurne Rea y Ainara Villanueva. Y seguimos adelante con más actividades eh, que tuvieron lugar en Berriozar este pasado fin de semana. Hablamos del concurso Mi Miluce organizado por la Comisión de la Corrica. Para anunciar la llegada de la Corrica a nuestro pueblo el próximo 15 se están llevando a cabo diversas actividades culturales. Una de ellas fue la versión local del concurso televisivo Mi Miluce que tuvo lugar en la Peña La Varga. Los escuchamos un momento. lau, Perchona, edo edo bai? Eta zuek asmatu barko duzuea hile horiak, hile gorriak ala beltzaranak diren. Naturala! Ahi bidez, zu zer zara? Ni oso naturala! Baina... A ber, lehena, zintxan? Beltzarana. Bigarrena, David Beckham. Ile horiak. Marilyn Monroe. Ile horiak. Martínez de Irujo. Beltzarana. Teo. Ilegorria. Pipi Galtzaluze. Ilegorria. Eta Van Gogh. Van Gogh. Ilegorria. Beltzaranak direla sanduzue Sintxan eta Martínez de Irujo. Eta biak dira Beltzaranak. Ilegorriak direla Teo Pipi eta Van Gogh. Eta hiruak ere ilegorriak dira. Bekan, ioria dela esan duzu eta zuzena da. Eta Marin Lin Monroe baita ere. Beraz, txandanetako garaileak, zaki pampita Y tras las citas eh, de días pasados, pasamos ya a las que están por venir. Mañana mismo tendrá lugar una sesión informativa sobre el fracking en el Culturgune. Berriozarco Zarco Asamblada y la plataforma Fracking es Nafarro han organizado una sesión informativa para mañana a partir de las 7 y media de la tarde en el Culturgune. Se proyectará el documental La sombra del fracking y posteriormente tendrá lugar un coloquio sobre esta forma de extracción energética contaminante. Más citas. Hoy y mañana seguirán adelante las actuaciones de alumnos en la Escuela de Música. Las audiciones de diversos instrumentos continuarán hasta el próximo 21 de marzo en la Escuela de Música de Berriozar. Hoy y mañana le toca el turno al alumnado de guitarra. Las actuaciones tendrán lugar a las 7 de la tarde eh, hoy y a las 6 y media mañana. Y para acceder eh, es, necesario presentar una invitación que podrá recogerse en la Secretaría del Centro desde una hora antes de la actuación. Y ya el sábado se ofrecerá un taller de ilustración en euskera a cargo de Leire Salaverría. Se trata de un taller eh, promocionado por la organización del premio Echepare y dirigido a niñas y niños de entre 6 y 8 años. La actividad tendrá lugar el 9 de marzo, sábado, de 11 de la mañana a 1 del mediodía en el Culturgune. Para inscribirse hay que llamar al 012 desde hoy y hasta el próximo miércoles en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Las plazas son limitadas y se asignará según el orden de inscripción, aunque que tendrá preferencia en las personas empadronadas en Berriozar. Todas aquellas personas admitidas recibirán un mensaje SMS a partir de este miércoles. Y un último apunte, hablamos del mercadillo solidario que se está preparando en Berriozar. El próximo 18 de mayo, Herrera llevará a cabo un mercadillo solidario para lo que han puesto en marcha una recogida de material de toda clase. Así todos los jueves recogerán libros, calzado, bolsos, cosméticos, eh, menaje o ropa en la sociedad Zulo Alay de 7 a 8 de la tarde. Echamos un vistazo ahora a los resultados del Berriozar Club de Fútbol de este pasado fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional jugó contra el Don Esteve el pasado sábado en Sant Esteban y cayó por 3 a 0. El equipo de segunda juvenil jugaba contra Joar Camira eh, en Orcoyen y, y, perdieron 0, no, ganaron 0-5. Eh, también ganaron los eh, chicos del cadete A que jugaron contra el Ardoy en Cizur Mayor eh, con un resultado de 1 a 7 a favor de los Berriozartarras. Y este fin de semana han sido todo goleadas porque el cadete B jugaba aquí en casa contra el Ezcairu y ganó 5-1. mientras que el Infantil A jugó contra el Betty Cozcor y cayó por 5 a 2. Y también por goleada cayó el B, el Infantil B contra la Icastola San Fermín 5-0. En cuanto a fútbol eh, femenino, tenemos que hablar de victorias. El regional femenino jugó contra la Peña Sport y venció por 2 a 1. Y el de fútbol 8 contra el Gaste ganaron 0-2. Mientras que seguimos hablando de fútbol 8, pero esta vez masculino. El eh, fútbol 8A jugó contra el Don Esteve y venció por 5 a 2. El B ganó 5-1, mayor la diferencia contra el San Cernin. Mientras que el fútbol 8C ganó contra el Llorri 5 a 7. Y el fútbol 8D, ojo al dato, ganó 2-11. perdió, perdió. No, perdió 2-11 contra el amigo. Pasamos ya a los resultados de Futbito. El Berriozar A jugó contra el Ardoy y empató. El B ganó contra el Valle de Hues. El C hizo lo propio contra el Azpilagaña. El D estaba aplazado. Mientras que el Berriozar E jugó contra el San Cernin y perdió. El F ganó contra el Ardoy. Mientras que el Berriozar G tuvo descanso este fin de semana. El H ganó contra el Huerte. Mientras que el Berriozar I empató contra el Ardoy. El J perdió contra el Mutil Vera. Y el el CAG eh, eh, ganó contra el San Cernin. Y las chicas del L ganaron contra el Amayur. Y después de ver los resultados deportivos de este fin de semana, echamos un vistazo a nuestro kiosco digital. Abrimos pues nuestro kiosco y vemos los titulares del día. Jaime, ¿qué nos dicen hoy eh, los periódicos? Le ah, vamos a dar el play al diario de noticias y eh, empezamos con este periódico. 500 empresas de Navarra se lanzan a exportar desde 2009 ante la caída del, mercado interno. O sea que buscamos eh, salidas fuera porque dentro la cosa está muy <laughs> malita. 10 nuevos terremotos se elevan a 73 los registrados en los alrededores de la Sierra del Perdón en 18 días. Yo no me he enterado de ni uno de ellos. Hombre, <laughs> nos, queda, nos pilla un poco lejos, me parece. Bueno, pero es un terremoto, tú algo hubo uno hace poco en Iruña de dos y pico y tampoco nos enteramos demasiado, me parece. Fue la noche, estábamos durmiendo ya sabes. Más de 35.000 <laughs> personas en busca de buenos saldos se refiere a la feria de stock que tuvo lugar en el Baluarte este fin de semana y que ya dijeron que bueno, que bien, pero que se nota la crisis y que la gente gasta menos dinero. Alemania es el destino preferido por los ingenieros industriales de la UMNA. Dentro de poco el TIL va a ser en vez de en inglés en alemán. Ya, empieza a ser, en un, colegio de Iruña ya empezaron a... Problemas como encuentran profesores. Efectivamente. Y como de costumbre, seguimos con el periódico Gara. Herrera presentará el equipo jurídico eh, que defenderá a la presa política navarra Inés del Río en Europa. Desarme, presos, huidos o torturas estarán sobre la mesa eh, del foro social impulsado por Locarri y Videa, Irujo, Zabaleta y Arreche mm, Beguino, vencedores de la jornada. de la jornada de pelota, se entiende. Y seguimos con Diario de Navarra. La Cámara estudiará la petición para que Sanz informe sobre CAN, la Caja de Ahorros de Navarra. El grupo Azcoyen cierra 2012 ganando ojo al dato, 1,1 millones de euros. Aquí no parece que haya mucha crisis. Eh, sobre todo teniendo en cuenta el grupo Azcoyen también eh, pasó por unos cuantos problemas, unos cuantos despidos y regulaciones hace no mucho tiempo, hace no muchos años. ¿no? De esos que se presentan cuando la <laughs> cosa no es muy viable económicamente. Pues mira, ahí está, 1,1 millones de euros han ganado. Expertos observan ventajas en la crisis a la hora de educar a los hijos. Bueno, en, todo, todos, los, en todos los sitios, en todos los ámbitos suele haber gente positiva, ¿no? <laughs> la semana pieza soleada, pero cuidado que los cielos se nublarán esta tarde. Es que ricasco Jaime por ese repaso a los titulares eh, del día y así como el diario de Navarra cierra siempre su edición digital hablando de la meteorología, nosotros haremos lo propio con la previsión meteorológica. Cielos despejados y temperaturas eh, bastante agradables las que hemos tenido a primera hora de la mañana. En cuanto a las temperaturas, parece que no variarán en exceso. Nos moveremos en torno a los 9 o 10 grados durante toda la jornada de hoy. Los cielos, como ha comentado Jaime hace un momento, se irán nublando a lo largo del día. Para la tarde ya estarán eh, prácticamente nublados eh, del todo y parece ser que mañana amenaza lluvia, aunque bueno, eso será mañana.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 y Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Au, Berriozar Irratiada. Eta sarean interneten murgilduko gara orain, eta zer aurkituko dugu, Jaime? Bueno, aitortu behar dugu, atzo arratsaldean auditorioan Iñaki Alforjak eta bare, lagunek aurkeztutako dokumentalarekin batera, karri nahi genuela gaurko sarean sekzionetara zeo zer, baina ezin esko egin zaigu, Eh, interneten internetez bidez e, eh, au, e, eh, aurkitzea aurkitu nahi genuena espero o, mm, dezagun biharko prest egotea eta eskainiko dugu beste gauza bat oraindik asko falta da e, ustailarako eta ustailan ustailero bastanen elizondon aurkezten den edo egiten den festa euskararen aldeko festa erraldoi e, horretarako, baina e, duela gutxi aurkeztu zuten antolatzaileek e, aurtengo mm, berrogeita margarren urte ospatzeko mm, bueno, argitaratu edo publikatu duten edo egin duten e, kanta. Mm -hmm. eh, mhm. bastandarren biltzarraren kanta oso polita, oso erakargarria, eta seguro aski datozen hilabeteetan zenbait festetan eta zenbait e, txoko ezberdinetan, espero dezagun baita Sanferminetan ere, hmm. entzungo den kanta. E, ez da izango udako kanta, bakizu, ba, jon, duela <laughs> eh, zasko beti zegoela udako kanta. Bai, bai, bai, bai, oso famatu egiten zena. Oain ikustu ja udako kanta ez dala, izaten, izaten dira udako kantak, beti bai. goten dira... Bai, bai, lauzpa boste lauz dira... kanta, ez? Mm, Eno, normalian izaten dira <laughs> nahiko txarrak, eta musikalki aster ulertuta esan nahi dut, pegadizoak bai, baino txarrak ere bai, eta, eta askotan erderaz. Bueno, kasu honetan Euskaraz dugu, nola ez, e, bastandarren biltzarra ospatzeko Euskaraz egin behar da, kanta, eta... Eta entzun dezagun, e, ea poliki-poliki belarria egiten joaten garen. Elkartu dantzatu, mintzatu, eskuaraz gozatu, mingaina bihotza herria eskuaraz aberastu. Elkartu, tantzatu, mintzatu, eskuaraz gozatu, herriak bihotzan mingainak eskuara maite baitu. batzuren ilusioa, hainbat herritarren pasioa. Dena hasi zen duela mende erdi, gerozti zenbat burua uste eta izerdi. Zenbat biera, zenbat gerta, era zenbat antza, tabaso erdi. Bastandaren biltza margotu mingainaren kolor Y entramos en marzo, marzo de 2013, un lunes más estamos, eh, hemos llegado al final de los últimos minutos del programa, a esta sección de la cocina de Raquel y, como no, pues tenemos a Raquel con nosotros, a Raquel Martiartú, que, a ver, no sé, no me acuerdo ahora ya, ¿qué nos, vas a oh. proponer hoy? <laughs> hoy mejillones al curry, mejillones vamos al curry, muy bien. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué ingredientes necesitamos para eh, entrar en la cocina y soltarnos la melena y hacer este plato que no hemos hecho en la vida? <laughs> bueno, pues mira, para seis personas más o menos, un kilo de mejillones, 150 gramos de mantequilla, dos cebollas, un cuarto kilo más o menos, 150 gramos de harina, un decilitro de vino blanco, un cuarto litro de leche, 50 gramos de coco rallado, media cucharadita de curry y una cucharadita pequeña de perejil picado. Pues ya tenemos los ingredientes y pasamos a la elaboración. A ver. A ver si no es muy difícil, Raquel. A ver, a ver. Bueno, yo creo que es más difícil explicarla que hacerla, pero... <laughs> pues bueno, intenta explicarla lo mejor y más claramente posible <laughs> para que te entiendan nuestras y nuestros oyentes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es limpiar los mejillones, ¿vale? Raspamos bien la concha y los lavamos bien. Eh, se ponen al fuego en una cacerola con el vino blanco, lo justo para que, para que se cuezan y se abran. ¿vale? Con una tapa, los ponemos con una tapa y en cuanto estén abiertos y parezca que ya está lo justo cocidico, pues quitamos. Eh, reservamos... cocido, cocidico. Bueno, vale, cocido, <laughs> como quieras. <laughs> bueno, a estos mejillones les vamos a quitar, para esta receta nos sobra, la, parte de la, o sea, la concha que no tiene el mejillón, ¿vale? Lo que es la tapa del mejillón, la quitamos y nos quedamos solo con la que tiene el mejillón, que es a la que le echaremos luego la salsa. Muy bien. ¿Vale? Reservamos esta concha y vamos con la salsa. Para hacer la salsa, machacamos el coco y lo juntamos con la leche. Esto lo ponemos a hervir, a, calentar, eh, y luego en una cazuela ponemos la mantequilla con la cebolla bien picadica para que rehogue durante un ratico, 10 minutos más o menos. A esto le añadimos la harina, volvemos a rehogar un poco para que se quite el sabor de la harina. Incorporamos la leche con el coco y el caldo de cocer los mejillones. Sí, importante que hayamos reposado bien ese caldo para que la, materia arenosa que se queda de, cocer los mejillones no caiga a nuestra salsa, ¿vale? Que esté en la parte de abajo del reposo. Muy bien. Entonces, estamos haciendo, como veis, más o menos una bechamel, o sea que una veluté. Bueno, esta salsa que tenemos en el fuego la sazonamos con el curry y con un poquito de sal. Cocemos unos 10 minutos removiendo bien otra vez retiramos y lo pasamos con un pasapurés echándolo a la vez por encima de los mejillones, cubriendo bien los mejillones, ¿vale? Y ya está. A la hora de servir, lo vamos a meter, le vamos a dar un golpe de horno, o sea, vamos a meter en el horno los mejillones con esta, con esta salsa, les damos un hervor y ya se espolvorean con el perejil picado y a comer tú le das siempre mucha importancia a la hora de servir, sí, le das mucha importancia a la presentación, como buena cocinera que eres, <laughs> eh, también eh, crees que es importante la presentación. Sí, pero bueno, en este caso es más cuestión de que salgan calientes que. Sí, <laughs> bueno, eso es decir siempre. Sí, sí, tienen que salir calientes. Que salga caliente, que salga en su punto. No, pues parece que no, pero luego pasa cuando se trabaja en las cocinas y así, que un, momento de, de olvido te ha hecho sacar las cosas frías y y la cagas. Bueno, pero <laughs> en, casa no tiene tanta importancia. No, pero es bueno comer bien. Además, en casa es donde hay que comer bien. <laughs> Sobre todo es en casa donde comemos bien, Raquel. Recordamos esos ingredientes. Mm, muy bien. Y vamos finalizando ya. Sí, para un kilo de mejillones, 150 gramos de mantequilla, dos cebollas, 150 eh, gramos de harina, un decilitro de vino blanco, un cuarto litro de leche, 50 gramos de coco rallado, media cucharadita de curry, y una cucharada de perejil picado y ya está. Perfecto, exquisito, Raquel. Seguro que sí, ya verás, pruébalo. Huele ya <laughs> <laughs> la comida. Muy bien, es que ricasco, Raquel, y hasta el lunes que viene. Agur. vemos, agur. ya nos hemos despedido de Raquel, pero de todos vosotros no nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, sino hasta mañana, que mañana, volvemos, eso es, mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net. Y así que hasta mañana ya no nos queda más que decir, más que Agur Jaime, Agur Agur Berriozar. Agur Berriozar.